Hei og velkommen til Martin E. Jeg er Knut André Dale, og jeg stepper inn og tar introduksjonen i dag for min kjære bror Jan Kristoffer Dale. Hei. Hei sann, hei sann. Du er sjuk? Jeg er litt sjuk. Jeg skal ikke sitte og klage. Jeg er litt sjuk. Eh, sånn er det. Sånn er det. Nei, det er herlig. Jeg synes eh, hele januar eh, har vært egentlig ganske ræva med tanke på sykdom og alt sånt. Så det... har det. jeg hadde feber eh, to, altså nå denne uka har jeg lagt rett ut med feber, og forrige uke eh, tidlig forrige uke, så hadde jeg feber, så det holder nå. Ja, nei, jeg kjenner jeg har fått mer enn nok, og, og, og eh, vinteren kan godt bare takke for seg snart. Altså. Ja, ja, ja det, holder, det, holder, godt og lenge. Det det, altså. jeg, jeg, beklager, jeg kommer til å sitte og snufse en del her, under det podcastet her, og, ja. og under de neste podcaster som følger her. <laughs> Men... Uh, ja. Nei, men eh, i dag har vi egentlig tenkt å holde det litt eh, short and sweet. Ja, det kommer an på nå. Det er lett hvordan det her eh, tar i vei. Ja, det gjelder så å se, men eh, i- vi snakker litt om tegneserier da. Mm. Eller graphic novels, er det ikke det som er... Comic books eller graphic novels eller tegneserier eller Jeg driter i hva du skal kalle det. Jeg kaller det tegneserier i hvert fall. Så. det- jeg gjør det jeg kaller det tegneserie. Jeg skiller jo selvfølgelig mellom striper og, og, og, og altså, Selvfølgelig eh, striper i, i eh, en avis som er bare en ja, men, ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Men, men, men, eh, altså, det er jo av og til utdrag fra lengre historier. Ja, husker du Agderposten, eller jeg vet da. Nei. Jeg vet ikke om de kjørte tegneserier. Jeg tror ikke det. De kjørte jo det alltid Fantomet og Garfield. Ja, ja. Eh, eller Fantomet. Puser og det. Ja, ja. Fantomet, det var litt vittig. Fantomet var jo sånn lange fortellinger som mm. strakte seg. Øh, de, de, de, hadde tre striper, eh, eller tre bilder til dagen, ikke sant? ja, til og med bestemor i Gjerstad, mm, Gnu Kristen, som hun er Leste det. Ja. Mm. Og, og, eh, for henne så er jo eh, Fantom, eller var i hvert Fantomet, det var jo edgy shit. Det var edgy. Det var det. Så eh, det, det må jeg si. Mm. Det, var, det, var, det, var, det var hardcore av bestemor å følge med på Fantomet i, i Ja, ja. Nei, men, men tegneserier for min del og for din del var en viktig del av oppveksten. <clears throat> Unnskyld, ja. Er visst var det det. Um, det, det snakket vi jo om, jeg egentlig, i tidligere podcast, mm. at det er på mange måter uh, introduksjonen til vår fascinasjon for uh, eller i hvert fall en av, introduksjonene det var jo, mamma leste jo for oss selvfølgelig ja. uh, jeg har bare tenkt mye på det her hen alt det jeg kommer fra men tegneserier er en av de viktigste kildene for min del til at jeg har ja, altså jeg begynte jo å lese tegneserier før jeg leste bøker sånn skikkelig ja. men det som var greia i hvert fall når vi vokste opp det var at det ble gitt ut en del tegneserier i Norge, og det, det kommer ut en del fremdeles. Jeg følger ikke så mye med på som står i, på Rimi og Kiwi, og, og, som, og, som, blir gitt ut nå. Men i hvert fall når vi vokste opp, så hadde du veldig mye eh, oversettelse. Du hadde jo Selvfølgelig du hadde Konan. Det hadde du. Og så hadde du jo alt det her. Du hadde Supermann, eh, du hadde Batman, Spiderman Eller Edderkoppmannen, som det heter. Altså Lynvingen. Det var veldig mange forskjellige... Lynvingen? Ja, ja. Det, ja jeg vet, men det mm. høres så ufattelig... Uh... Ja, ja men, men, etter hvert, det ble jo kalt Batman. Men... men... Og så hadde du noe som heter Kaliber, som var en western, uh, sånn samling med western-tegneserier som kom ut. Og, og, det leste jeg, jeg husker jeg leste det, og du leste Tex Willer. Ka Kaliber med C, ikke sant? Ja, eh, men... Jeg husker det, det, det noen, der var noen kule ting. Mm. Ja, jeg leste Tex Willer, og jeg fikk en sånn Nei, jeg tipper 91 til 94. Stemmer. Jeg tipper det er tre-fire år i hvert fall, eh, der jeg samlet, kjøpte, eh, det kommer ut en gang i måneden, var det ikke mm. det? Jeg eh, kjøpte Tax i tre år i hvert fall, i strek. Ja, så du har en bunk med viller i leiligheten? Uh, ja, og, ja, på, på øverloftet. øverloftet. her ligger det en kasse med tekst. Hvis det er noen som samler, så er det bare seg ifra. Ja, og de er, de er strøkene jo, altså. Det, de skal jo, for da er det med mindre enn rått eller noe gnaggløs på de der. Ja, nei, altså, så, så, var jeg medlem, og det var du jo medlem i Fantomklubben. Jeg, jeg fant, eh, jeg fant Fantometklubben eh, eh, medlemskortet her for litt siden. Jeg vet ikke hvem det ble lagt her igjen, men... Nei. Men, ja. men, kan du huske hva de heter, de samlingene som kom ut der, som f.eks. Preacher? Altså, altså, det, det, det, var, det, var, andre samlinger eh, med amerikanske tegneserier i, fra Vertigo og Dark Horse og sånne ting som ja. bare ble oversatt og gitt ut. De gjorde det. Um, Jeg kan ikke huske hva det heter, nei, men de hadde alt mulig. De hadde alt fra Hellblazer og Lobo og ja. eh, Predikanten, som de kalte det, Preacher. Ja, de, de, hadde veldig mye kult. Mm. Og det, var, var, var Swamp, Swamp, eh, Swamp Thing, Swamp Thing ja. Det var sånn jeg ble introdusert til veldig mange amerikanske tegneserier. Og så etter hvert som jeg ble eldre og begynte å gå på uh, Før det heter Avalon Nei, Avalon, ja. Og så bytta de jo navn til Outland. Ja. Men da jeg begynte å gå på Avalon, da, da, begynte jeg å kjøpe inn de tingene jeg hadde lest på norsk. På, jeg begynte å kjøpe inn på engelsk. Men vi kan komme litt tilbake til de tingene her. Men, men jeg likte jo superhelter når jeg vokste opp. så ja, men, eh, men, ikke så veldig mye nå lenger. Jeg elsker, eh, spesielt Spiderman. man Eh, og de solgte det jo i farger til og med i Norge. Eh, og de, de var fine, altså. Eh, ja. Jeg var jo fan av X-Men, spesielt Wolverine. ja, samme. <laughs> Mm. X-Men X-Men, det oppsummerte du det for meg altså. mm. For meg var det Batman Spesielt den nye serien som kom på 90-tallet ja, ja, ja. Jeg glemmer hva den heter Men det var en litt sånn artig stil Figuren var litt sånn tegnt, litt mer firkantet De så litt merkelig ut ja. Jeg har det sikkert på Øverloftet, men det er jo norske oversettelser da, men eh, det hadde vært gøy for å se navnet på hvem som hadde skrevet mm. og tegnet. Kan minne om animasjonen i den Mask of the Phantasm, kan det ikke det? Ja, men det er det. Ja, det, er det. det er fordi at den filmen ble laget eh, utifra ifra den eh, tegnserien der. Ja, riktig. Så det er samme stilen og samme... Mm. samme mm. Jeg kan få lite om det. Altså, den eneste jeg har, jeg har, gjort nå, jeg har tatt ut en bunke med tegneserier fra hylla mi som jeg tenkte vi kunne snakke litt løst om nå. Den eneste Batman-tegneserien jeg har i hylla mi som jeg har valgt å gå til innkjøp av da er eh, Year One til Frank Miller. Eh, Batman Year One, eh, som ble gitt ut på DC. og den, den, står jeg fremdeles for at det er, den er sinnssykt bra. Altså. Jeg er ikke noen sånn voldsom fan av Frank Miller lenger. Jeg hadde en periode der jeg syntes Sin City var veldig kult. Og jeg så jo filmen da den kom ut, og så digga den. Men, men, etter hvert som jeg har lest intervjuet med Miller og og, og, blitt litt eldre, og så slår han meg som en reaksjonær, høyrevridd eh, psyko, altså. Ja, men det, det han er vel, han er vel eh, noe i, i nabolaget å være det. Ja, ja, han er det. Men, men, uansett, jeg må jo innrømme at eh, som små, sånn hardkokt eh, noir-fortellinger, sånn veldig over the top noir-fortellinger, så er jo Sin City egentlig ganske kult for det det er da. Ja, selvfølgelig. Altså, du må ta det for det det er. Men eh, det er bare... Ja. Men jeg føler det at de tok kremen av sin City-historiene til den første filmen, for det at alle andre jeg har prøvd å lese har egentlig bare vært uh, intetsigende og kjedelige, altså. Ja, ja. Så jeg føler de tok de beste i, uh, i den første filmen. Mm. Så uh, skal jo bli interessant å se når, når den uh, A Dame to Kill For, er det ikke det mm. neste filmen heter? Jo, som de holder på å filme nå. Men cast er jo helt sykt. Men, men, bare for å komme tilbake til Batman Year One Det er fantastiske, fantastiske tegninger her. Den er skikkelig mørk. Det er skikkelig sånn noir-aktig. Når kom det her ut? Uh, ja, godt spørsmål. Uh, det kom ut i uh, Ja, altså den, den, Jeg tror det var 1986 eller sånn Akkurat. Mm. Men er det meg som er helt feil? Jeg har ikke lest den her. Um, har du ikke lest den? Nei, jeg tror ikke det. Er, men er det meg som er helt feilinformert, eller, eller har Christopher Nolan brukt noe av det her? Ja, jeg tror til, det. Han har brukt, brukt, noe av det her. Eh, til, Fordi at her er det jo... Eh, jeg mener på, på, Batman Begins, altså, til den. Mm. Eh, det er, jo, det, er jo, Gordon som er egentlig hovedpersonen i Air One her. Kan jeg få lov til å kikke inn litt? Så liksom? jeg mener, bare se på, hør på åpningslinjene her, hvis jeg kan kalle det. Uh, January 4, Gotham City. Maybe it's all I deserve now. Maybe it's just my time in hell. <laughs> det er typisk, typisk Miller, Miller uh, macho uh, uh, Men egentlig det er en veldig, veldig, veldig, veldig mørk og veldig voksen Batman-fortelling, det her. Der, der på mange måter Gordon er hovedpersonen. Det liker jeg. Jeg liker den mm. byen. Eh, Gordon er jo en av favorittfigurene mine i Batman-universet. Mm. Det er veldig intens eh, greie her. Altså. Det er der ungen til Gordon blir eh, kidnappa. Nei, så altså, denne er veldig fan av. Den har jeg gått til innkjøp og har den i hylla. Kan, så, kan jeg bare, ja, jeg bare ta en kikk på den? Mm. Eh, Amazon du har bestilt? Ja, ja, ja, den er ute, den er. Mm. Men den har jo fått oppfølgere, og ingen av de, eh, ingen av de eh, kan måle seg med denne. Det er så mange forskjellige utgaver av Batman opp igjennom at... 1988. Ja, stemmer. Jeg husker den nå, ja, når jeg har lest den da. Ja, ja, ja. Ja, ja, hvis du husker mm. den. Ja, ja, ja, kjempe Spesielt scenen når Gordon tar han andre politimannen Han jobber sammen med og grisebanker han uh, Ja, det er husker jeg jo nå Og så er det kanskje den beste Catwoman-utgaven eh, eh, uh, uh, der Altså, hun er veldig realistisk Jeg kjøper den Catwoman der liksom Ikke... Ja, den har lest jeg på norsk, husker jeg mm. Veldig kult det her var Trip Down Memory Lane, sier jeg. Ja, nei, du må ta og lese den igjen. Det må jeg, det her var veldig kult. Men det er lenge siden jeg har lest den selv, altså jeg kan ikke sitte her og uttale, jeg kan ikke sitte her og uttale meg så veldig veltalende om den, bortsett fra at den er... Jeg tror de fleste som har vært borte i den er enige om at det er good shit, altså. Ja, men uh, i kveld skal vi ikke være så veltalende, det er vi jo aldri heller. Men i, dag, i kveld skal vi bare range om tegneserier, da, så det er fint. Ja, det var... Hvem er det som er skurken i denne da? Altså, jeg ser jo Catwoman her, men... Uh... Ja, Batman er på mange måter skurken i den her. Altså, det er jo han Han som blir eh, Altså, folk tror ikke lenger han er den helten han skal være. Så han er blitt sånn folkefiende på mange måter. Mm. Nei, men det, det, her så veldig kult ut også. Altså. Det, jeg, jeg, jeg, og jeg, som sagt, eh, denne har jeg lest mange ganger. Jeg, kjenner igjen alt av bilder her. Jeg har sett det før så mange ganger. Men det er, det er mange, mange, mange år siden. Ja, ja, samme her. Men jeg bare... Når jeg, Barneskolen en gang? Ja, ja, altså. når vi skulle gjøre det podcastet her, så bare tenkte jeg, jeg må i hvert fall nevne Year One til Frank Miller. Ja. Uh, så. Ja, nesten vi bør nevne er jo... Er jo en, jeg legger gjerne merke til knitringer her. Jeg har alle tegneseriene mine i plastlommer. Ja, men du, du har ikke brett da. Jeg har brett på, på de her uh, små... Uh, eh, og så altså, er det ikke hva du skal kalle dem Men mm. de her små heftene som kommer ut sånn en gang Singles? Morgen. Ja, singles ah. De her ja, er bredt og okay, Men sånn som den her er liksom så hard perm på ja, det, Så lenge du har uh, lom, altså plastlommer på deg, ja. det, det, det, er viktig. Det er, mm. Nei, det her blir vårt eh, comic book man uh, Ja, men, men innslag, ja. nevn en annen favoritt Det der, noe som du nevnte uh, Year One, altså Batman Year One av Frank Miller, så Punisher. Det var, en, det var jo en, stor... Punisher var kanskje favoritt, når jeg tenker på en favoritt. Ikke, han er jo ikke noe superhelt, han er jo en antihelt anti i ordets rette ja. forstand, men ja, ja, jeg digger Men, det er mye gøyere med en, en, en, en antihelt som faktisk eh, blåser haug av, av bad guyene og bare drasser de med til politiet. Men det er jo så kjedelig. <laughs> Det er jo det. Mye bedre mm, den vigilante greia, selvfølgelig, fordi om det, det er jo moralsk forkastelig og alt det der, men det, som underholdning så er det jo eh, Ja, jeg er helt, helt enig, altså det er jo eh, ikke noe i virkeligheten Norden ville ha støttet opp om, men, men uh, men i tegneserieverden så er det jo mm, selvfølgelig mye mer underholdende. Det er jo det. Ja, jeg er så, helt enig. Så Punisher er jo en mye mer appellerende, for, i for min del, figur enn mange andre. Ja, jeg, jeg følte alltid veldig for Frank Castle, altså. Men favoritten min var vel den her eh, Eh, den, den, er godt ute eh, den, ble, den, kom ut på norsk Jeg husker jeg leste den på norsk jo, Jeg har jo bare lest den på norsk eh, jeg, ja, jeg leste den om igjen og om igjen Hva er det han, her, hva han heter for noe? Han som skrev den Og Chuck Dixon Chuck Dixon sin ja. uh, Warzone, Warzone mm. Stemmer, der, der Frank uh, går undercover For å uh, komme inn i en sånn mafia Stemmer ja. Men det er mangeartige eh, episoder i denne fortellingen. Husker, han sitter for eksempel eh, med sniperrifle ute i parken, oppi, ja, ja. Et, eh, oppi et, tre. Han, skal, han, han er ute til å ta en sånn rapist. Ja. Mm, stemmer det. det, det veldig... Jeg husker jeg leste det greiene der. Det var, liksom, det var så sinnssykt uh, uh, Hva er ordet jeg leter etter her? Uh, uh, sånn Take No Prisoners. Uh, ja, det er veldig, veldig uh, nådeløst. Ja, det er veldig ja. nådeløst. jeg husker han kutter strupen på en fyr, og så klager han over at ah, blodet er så vanskelig å få av drakten min. <laughs> ja, ja, ja. Jeg kommer aldri til å klare å vaske det vekk. Nei, nei, liksom. nei. Så torturerte han en fyr med å brenne han med en sånn... Eh, og sveis... Ja, sveisapparatet. Ja, sånn. det gjorde veldig inntrykk. Jeg var faen ikke gammel når jeg leste det. Jeg sånn 13 år. Ikke det engang, sikkert 11-12 så, så, det blitt helt ødelagt av mm. greiene her. Men, uh, men, Chuck Dixon sin uh, Punisher Warzone, det var en uh, barndomsfavoritt. Det var det. Jeg, jeg husker jeg satt og tegnet etter de her tegningene, lærte meg å tegne... Det var sånn jeg lærte meg å tegne Nå har jeg ikke holdt tegninger med velike Men jeg drev og lagde mine egne tegninger Du har begynt i det siste, har jeg sett Jeg begynte i det siste fordi jeg holder på å lage storyboards en sånn dreiebok til en, en zombiefilm jeg har som på å skrive. <laughs> så, så, jeg lager dreieboka mens jeg skriver manuset. Eh, så, så, det var dritgøy å faktisk finne ut at gamle kunstnere faktisk eh, holdt seg sånn tålige. Altså. Ikke det at jeg er ikke noe sånn vanvittig flink til å tegne, det er ikke det jeg sitter og sier. Men, du har din egen stil da, ikke ja. for å ha en sånn eh, dale circle jerk her, men jeg liker stilen veldig godt du ser, det, den ligner ikke på noen andre sin. Du, eh, eller den ligner på mange forskjellige. Det er en altså, vild blanding ja. av alle tegneserietegnerne har liksom satt pris på. på ja, dem, men, men, det er helt klart mm. din egen stil der, og det, det, er jo det viktigste av alt, er at du har eh, en voice, holdt på å i alt du gjør. Ja, men Så. det er jo kult å høre det, men for det, jeg tenker liksom det at det med tegning som er alt annet, at hvis du ikke holder det ved like, så, så går det ikke fremover, du, men... Eh, men om du mister det helt, det fant jeg ut at jeg hadde ikke mistet det. Men jeg hadde ikke blitt noe bære heller. Så det, var, det er nesten sånn greie Jeg gikk tilbake til der jeg var når jeg var 18-19. Når jeg tegnte noe. Så den jeg ikke Ikke sant. Men, uh, <clears throat> unnskyld. Men, men, det er i veldig show, så jeg kommer til å fortsette med det nå. Uh, mm. eh, nei, men tegneserier Jeg bare <laughs> tenker, vi har jo snakket om Vi digger jo da uh, Altså, jeg ser jo nå Year One til Frank Miller Leste jeg mm. religiøst på norsk og, og nå uh, eh, Warzone, uh, eh, også altså ja. Punisher. Men uh, og hva var det vi ikke leste, som, som, sikkert veldig mange andre leste? Jeg leste ikke Conan Jeg, jeg hadde et par nummer. Ja. Og bare, jeg bare likte det ikke. Altså, det snakket ikke til meg det hele tatt. Altså, det var noen nakne damer og sånn. Men, men, det var ikke nok, liksom. Og, nei, og det var det jo i andre tegneserier. Ja, det var det. Så nei, jeg bare, jeg bare likte det aldri. Nei, Konan for meg var bare en sånn det er akkurat som, akkurat som actionheltene på 80-tallet Jeg appellerte aldri til meg og Nei, det gjorde ikke det Når jeg var liten, de Arnold-filmene jeg likte De kunne du telle på en hånd altså. A Predator eh, Predator og det er ikke på grunn av Arnold, egentlig. Det er på grunn av bare hele greia. Eh, mm. Uh, og jeg, jeg digget de to første Terminator-filmene. Ja, ja, helt Heller ikke så veldig på grunn av Arnold, egentlig. Nei, um, og de passer han jo. Ikke eh, sant? Så jeg likte ikke de her 80-tals actionheltene. De her store oppblåste kjøttkakene, muskelbuntene. Nei, det har aldri vært noe. Det er liksom, og, og jeg husker på tidlig på 90-tallet så så du sånne filmer som Hard Target, der Jean-Claude Van Damme dreper Lance Henriksen ja, I min verden så skulle det vært omvendt. Ja, ja, ja. Lance Henriksen... Var det high target? Ja, ja, ikke sant? Sånn, det er sånne eh, abort av John Bo, men, mm. men, ikke sant? Jeg har et helt forskrudd bilde av oss som er en, som er en kul helt, da. I, I, mitt univers så er jo en fyr som Lance Henriksen en det er en action actionhelt jeg kan forholde meg til. Han er en av de kuleste folka som har gått hit. Ikke sant? Men, men og, og, er jo da, ikke sant... Um, men, men, jeg kan ikke Jeg liker veldig så, sjelden sånn oppblåste action-helter sånn, mm. mm og ja, koner er sånn mm. typisk sånn diger, muskuløs kriger da. Det, for meg det bare det blir så alfamail at uh, det bare mm. Og da vil jo mange si ja, men Punisher får du mer alfamail, men han har sånn bagasje. Han er uansett, ok, han, eh, jeg tror Frank Castle var vel en slags eh, soldat en gang i tiden Ja, ja, var, ja det, var kanskje noen forskjellige versjoner av det, om man var politimann, ja. eller man var Ikke sant, stemmer. Eller, men, men, uansett, der har du en interessant karakter, uansett. Familien som i hvert fall eh, meia ned mens de hadde en piknik eller noe sånt, ja, sånn, mafiafolk, og så sverger Frank Castle og ja, bekjempe kriminalitet. Ja, men, men, ok, og han er kanskje en sånn pumped up uh, mm. hunk, han er jo, men, men, han har bagasje, han er en ganske interessant figur, men, men sånn typiske sånn digre klumper som Conan og sånn. Bare det alene er nok til at det løper kjørt for min del, altså. Jeg husker det var en kul Conan-greie jeg leste der. Conan slåss mot en her med zombier. Det var litt kult. Men, ja, det kan jeg jo like, men... Men, men, men sånn som, eh, du husker jo en som endte opp med å spille altså Sånn som Dolph Lundgren spilte vel Punisher i en tidlig film Ikke sant, altså. og der har du enda en sånn, mm. sånn uh, ubrukelig actionhelt Som ikke mm. er noe kul i det hele tatt ja, Det var en grusom filmatisering ja. Altså, ja. Men det har aldri blitt laget en bra Punisher-film jeg har ikke det. Jeg vet at Thomas Jane mener på at uh, hans sin Punisher er bra, men er det... Ja, men det er vel uten tvil den beste som det, er Det er jo det, men det skal jo faen meg ingenting til. Nei, det skal ikke det. Og, og, den er ikke noe bra. Den. Nei, den er ikke, den er ikke og, og, jeg så på på YouTube på litt siden, og det, det, det, er litt artig da, Thomas Jane, han har jo et litt uh, eh, produksjonsselskap, ja. så han har, jo, han har, jo, fått laget en 10 minutter lang Punisher-film nå, uh, mm. som kortfilm, der han spiller Punisher igjen. og Ron Perlman dukker opp også Uh, men det er ikke bra, altså. De actionscenene er så over the top Og slåssscenen og sånn, det er bare så urealistisk og, Ja, men det var det jeg likte med, med Warzone til Dixon ja, ja, ja. At det var faktisk det, det, det, så ut som en bra actionfilm Ikke sant? jeg leste det Ikke sant? Og til og med den tiden så var det bare Jeg hadde ikke sett så mye actionfilm Men det var noe som det så så tøft ut Og det så, det så så ekte ut det så, det så liksom... Og det er veldig få actionfilmer som, som drar det i land. Altså. Ja, det er det. Så det, det, er bra, det, var, det var, en bra Punisher storyline, det. Altså. Men, eh, men, men altså, jeg synes Garth Ennis sin, eh, sin eh, Jeg takler det ikke. Jeg synes det sugde, altså. Det er vel få tegneserier her bladd i som har engasjert meg mindre, altså. Mm. Garth Ennis sin Punisher. Det er dritkjedelig. Men det er vel kanskje en god vei inn til å prate om noe som engasjerer oss voldsomt. Ja. Og jeg leste Preacher, eller Predikanten på norsk. Ja. Eh, jeg, fikk Altså, jeg, det, det, var liksom det jeg kjøpte. Jeg kjøpte, jeg kjøpte en sånn samling i butikken med masse forskjellig, og så var det utdrag fra Preacher i den. da. Det heter det Predikanten. Og det var en historie som står litt på egne, egne bein, der du, føler, der du ser åssen faren til Det er en historie om faren til Jesse Custer i Vietnam. Åssen han fikk utdelt denne zippoen av John Wayne der det står 'fuck communism'. Og... Stemmer, stemmer. <laughs> En, um... uh, nei, så, så, den husker jeg leste den og syntes det var dritkult. Og så kom, uh, kom det en, enda en uh, preacher ut i Norge som bare het det, det, var andre boka Until the End of the World. der Jesse havner opp hos bestemora si i Angelville og møter Jodie og TC. Og, ja. ja, han blir vel tatt til fange. <clears throat> ja, han blir, Kidnappa Ja, han blir henta tilbake igjen, fordi de ville jo at han skulle bli prest og være liksom en, en gudsmann, og så har han egentlig rømt heimen ifra, og så har han blitt besatt av den her Genesis, ikke sant? Så kommer han, så kidnapper de han, og så bare tar han vanvittig heaven over de, da. Så det er jo en kjempekul preacher. det er Den andre boka, det er kanskje favoritt-preacher-boka eh, ja. mi. Men jeg leste den på norsk, da. Og jeg bare tenkte, herregud, jøss, det her var noe helt annet enn den Vietnam-historien. Eh, men, men, også det som skjedde da, var at eh, det ble gitt ut én preacher-bok i Norge. Eh, som, heter, som, de kalte for Texas. Den ble gitt ut i hardback og greier. Kjempefin utgivelse. Oversatt til norsk. Eh, og den fikk jeg til jul. Mamma, Jeg ønsket meg den av mamma. Ja, hun var ikke veldig klar for det Jeg hadde stått og bledd i den og sett masse blod og avskutt Eller masse, masse avblåste hauger. Og <laughs> tenkte ja, ja vel, han, det her har han lyst på, hadde hun tenkt. Og så hadde hun bare kjøpt den til meg. Og jeg leste den og leste den, og leste den, og så etter noen år så fant jeg ut at jeg må lese mer av det her, så jeg begynte å bestille det eh, på nettet. Eller jeg fikk vel en fyr til å bestille det for meg, for jeg hadde ikke internett på den tiden. Så da leste, da leste jeg og du uh, Preacher eh, religiøst. Det er jo ni nummer, er det ikke det? Jo. Mm. Ja. Erlend Moe er vel sist, ja. Ja, det stemmer. Fremdeles er det vel den altså, Jeg kan ikke komme på en, en graphic novel eller en tegneserie som jeg synes er noe bære enn Preacher. Ja, det, det er for meg det det er, som, det er som John Carpenter's In The Thing eller Sam Peckinpahs In The Wild Bunch. Det er liksom, det er helt på toppen i sitt... Uh... Altså, det kunne ikke ha vært en roman. altså, det, ja, men, altså, det, det, er liksom, det er perfekt. Ja, nei, altså, som en tegneserie. Jeg ja. kunne ikke se, altså, det er mange som snakker om at de vil se den filmet. Jeg kan ikke se for meg noen film det der og gjøre det rettferdige Jeg er ikke noe interessert i det heller. Nei, så det, det er en perfekt... Preacher er perfekt for sitt... Uh, hva skal du kalle det? Eh, medie, eller? <laughs> ja. ja. Mm. Eh, jeg har jo jeg har faktisk klart å skrape sammen Du har jo komplett Jeg har komplett, og jeg har jo originale coverer ja, altså, De er nye som er kommet ut Jeg synes ikke de er noe fine det, hele det, det er fryktelig, eh, fryktelig mm. artwork på de, ja, det på de viser altså. Det er ikke noe å trakte etter hele tatt Men, men selvfølgelig for de av dere som Det kan jo være det jeg er inne der ute nå Forhåpentligvis som kanskje får lyst til å sjekke det ut og da er det jo de du får tak i da, de nye mm. Covera, men eh, du får jo bare leve med det. Ja, den første boka heter Gone, Gone to Texas. Ja, jeg har, tre, jeg har klart å skape sammen de, de tre første bøkene mm. Eh, med original. Eh. Ja, jeg kjøpte jo, holdt jo på å lese Preacher mens det fortsatt ble skrevet, så, så da var det oh, selvfølgelig... Oh, lukta, hm, mm, kjempe ja. ah. Men, men første utgaven som heter Gone to Texas da, som er skrevet av Garth Ennis og tegnet av Steve Dillon Faen, han, han sine tegninger er helt perfekte. Ja, så Steve Dillon har tegnet det meste. Mm. Det er vel i Ange, eh, bok nummer 4, den Ancient History, der er det vel eh, litt andre folk. Ja, der er noen andre tegnere innimellom. Ja. ja og det, er for eksempel på den, eh, den Saint of Killers greia som, som, jeg synes egentlig det passer fint å bytte tegner. Egentlig, det passer fint det. Mm. Men, men, det er bare sånn egentlig egenstående småhistorier, bakgrunnshistoriene til mange av bikarakterene. Mm. Noe sånn som Jodie og TC, som ikke er så veldig bra, men og, og Arseface sin er ikke heller så hvem det er, og den er grei. Men, men, men, men nå, nå, Saint of Killers sin bakgrunnshistorie er helt eh, Utrolig bra. Frykt. Det er jo så hysterisk. At altså. det. Så har eh, Garth Ennis et lite essay om westernfilmer i, i, i, den, og det er mm. bare genial, veldig artig lesning. Ja, han har dratt hardt fra, fra Unforgiven og, og, og, The Outlaw Josie Wales og mm. forskjellige ting. Ja, men det gjør han gjennom hele, hele Preacher-serien. Han drar veldig hardt fra alt han elsker. Ja. Det er bare egentlig Preacher en vill blanding av ting han liker med referanser til alt av westernfilmer og til og med Bill Hicks eh, sin standup Hvis, du, hvis du skal si det sånn da, mm. hvis du hadde tatt, brukt uh, David Lynch eh, sin Wild at Heart mm. som basis, bruk den, mm. uh, og så plusser du på Near Dark til Catherine Bigelow. Ja, for det er en vampyr-repeater. Ikke sant? Og, og, så slenger du inn... Uh, Prime Cut. Prime Cut med Lee Marvin, for eksempel. Mm. du kan slenge inn ditt Repo Man og... og og eh, ja Ikke sant? Bland sammen av alt det her. Altså, det, det, og, det er på mange måter en road movie, hele greia. Da. Det er det. Eh, som, du har jo eh, hovedpersonen som er Jesse Custer, som er, er en prest som jakter på Gud. For Gud har bare gitt opp på menneskeheten. Ja, Men det er jo ikke der du finner han når historien begynner. Nei. Da er han en, en, en, en alkoholisert og deprimert prest i en småby i Texas. Mm som har mist, han er jo i ferd med å miste troa si. Ja, ja. Og så um, Ut av det blå så blir han bare truffet av en engel. Eller eh, altså eh, noe som detter fra himmelen, ja. som bare treffer Jesse og tar bolig i han, og det er, det er The Genesis. Ja, det er Guds ord, egentlig. Det er Guds ord eller, som treffer han. Eller er Guds sin makt, eh, essensen av Guds sin makt, mm. egentlig. Mm. Og, og, og, egentlig så er Genesis avkommet mellom en dæmon og en engel som har hatt sex, Stemmer. og så har den dotter fra himmelen. Men det, det som da skjer med Jesse når han blir truffet av det her eh, nedslaget, da, er jo det at han, han, han, han blir jo i besettelse av Gud sine, sine, sine krefter. Ja, så, så hans, hans, sitt ord blir, eh, blir lov. Så han kan si at til noen at de for eksempel skal lete en pistol, så eter de den. Ja. Mm. Så på mange måter så blir jo han Gud, egentlig. Ja, han får noen vanvittige krefter. Og, og, mm. men det, han er jo heller ikke interessert i å ha det her. Nei, nei, nei. Så det han bestemmer seg for er at jeg eh, er nødt til å finne Gud å gi de her kreftene tilbake igjen. Ja, eller, det, er vel ikke eller, det. Nei, det er ikke nei, det som er greia, men han vil få Gud til å ta ansvar for skapeverket sitt, for, ja, for Gud har bare stukket. Ja, Gud har snudd ryggen sin uh, til, til skaperverket sitt. Han har bare funnet at det gidder ikke lenger. Nei. Så det du mm. sa da med at det er en historie om en prest som jakter på Gud, det er jo helt riktig, og det er jo det som skjer da. Mm. Jesse legger ut på veien for å finne Gud igjen. Og la han stå til rette for, eh, for, den verden han har skapt, rett og mm. slett. Mm. Og med på lasset så får han jo eh, Cassidy, som er en irsk vampyr. Ja. Eh, og så har han kjæresten sin, eh, ja, Tulip, ja, som, er, som, har jobba noen år som, eh, som eh, leiemorder. Og, <laughs> ja, og så I tillegg så kommer Jesse fra en veldig spesiell familie som har tilknytning til direkte tilknytning til Gud sjøl. Stemmer det. Ja, det, det, er veldig, det, er veldig, komplisert, egentlig. Så ja. vi kommer bare til å sitte og bable om det. Men, men, det som jeg egentlig oppfordrer til, er bare å lese det. Ja, for du, du, du, vil aldri finne noe lignende historie nå. Nei, nei. Altså. Eh, Nevne, Eller lignende, da, men du, altså, mm. det, her er, det, her er, uten sidestykke. Altså. Ja, det er det. Og det er eh. så mye sjuk humor, og sjuk vold, og sjuk sex. Altså, det er veldig Det er satt veldig på spissen. Uh, og dialogen er bare herlig. Og, og Garth Ennis er jo irsk. ikke sant? Han er ikke amerikaner, så han, han spiller veldig hardt på de her, den amerikanske mytologien. Ja, det er veldig mytisk. Det er veldig mytisk. Ja. Eh, og, og, Joe R. Lansdale, eh, som jeg har snakket om tidligere men Jeg kommer ofte inn på Joe R. Lansdale, han er favorittforfatteren min. Han har skrevet forordet til den første Preacher-boka, eh, 'Gone to Texas'. Og som han sier det, at Preacher er gjort eh, Altså, det har et godt hjerte i og med at det er gjort liksom, i den riktige ånden. Han, uh, Garth Ennis prøver veldig sterkt. Uh, og han treffer spikeren på hodet stort sett av og til, som, som, som, som Jory Lansay, så kan det være han bommer litt. At det ikke er akkurat sånn som det ville vært i, eh, i virkeligheten. Men, men, igjen, han er ikke fra Texas. Han er fra Irland. Så Joe Lansdale, som er fra Texas, vil kanskje se de tingene. Men Helt klart. Alliavel, det er ikke det som er poenget med Preacher. Poenget er bare at det er jævlig gøy. Det er det. Mm. Og, og, får et persongalleri de, de, de, støter på underveis i, i, i, i Preacher også. Altså. Det, det er helt postyr. Ja, alt fra Saint of Killers til Arseface til Uh, en av favorittene mine er jo han her eh, Star. Ja, det er jo hoved... Uh, altså, det er jo bad guyen i serien. Ja, ja, ja, ja. Fantastisk figur også. Altså. Og få noen tegninger av Steve Dillon her, altså. Det, det er så fint gjort alt mm. sammen mm. at... Uh, og Glenn Farby som tegner coveret er helt sinnssykt dyktig. Ja, spesielt de originale coveret. <clears throat> Jeg, ja, oi, kult, ja. Som du sier, det er jo, det er jo, det er jo forord av, av, av, Joe R. Lansdale i boken om Reina. Men det er jo på toppen der, så, stod, så det en blurb av, av ingen ringer enn eh, Kevin Smith. Mm. Uh, more fun than going to the movies. Kevin Smith har skrevet eh, forordet til bok 2. Han har det, ja. Mm. Så, ja det, det, er jo det, er en stund siden jeg leste her nå, så... Mm. Eh, jo, når jeg tenker på om så Kevin Smith hadde, hadde i det forordet så hadde han fått en mail eller, eller noen som hadde sagt uh, akkurat det her, eh, Kevin Smith hadde skrevet more fun than going to the movies, og det var noen som hadde sagt uh, maybe more fun than going to one of your movies. <laughs> så selvfølgelig. Ja, ja, alle er en kritiker. Alle er det. Mm. Nei, men Kevin Smith viser bra smak der, og jeg, jeg digger jo Kevin Smith. Så... Kevin Smith er jo religiøs selv. Det er han jo. Noe jeg tviler på, og... jeg tviler på Garth Ennis, men Nei. <laughs> for Preacher er jo ganske hardt oppgjør med religion, sånn det er det jo, men, men uh, det er jo mange måter å være troende på. Ja, Kevin Smith er jo troende på en litt mer uh, Liberal måte. Ja, han er det, som han, men som han sier i det forordet til bok 2 at uh, han sin gud, da, Kevin Smith sin gud, eller han sin Jesus, har humor, da. Ja. Og jeg er en veldig stor fan av Preacher. <laughs> Men jeg, jeg, tror Kevin Smith har dabba litt av på, på troa si i det siste han har etter som jeg hørte med, på det podcastet mm. med, med, Ryan Johnson. Ja, ikke sant. Så hvem vet, men det er jo ikke det vi skal snakke om. Men, um, men, vi har fått prate litt om Preacher da, som er uten tvil favoritt-tegneserien uh, min. Ja, ut, ja, min det, her, det, blir bare ikke kulere enn det. Altså. Det her er The Royals-Royce Royals of comic books, rett og slett. Mm. Det, det, er helt fantastisk. Altså, det, det, er ingenting som slår det for min del. Og jeg, jeg leiter konstant og det var nesten så jeg fant i fjor, altså. Eh, noe som kunne måle seg. Ja. Eh, skal vi vel liksom snakke om det med en gang, eller skal vi ja, det, vente litt? Kan vi, vi, kan godt snakke om det. Ja, nei, for jeg, jeg, har, jo, jeg har jo vært Stephen King-fan i alle år. Eh, et, men i fjor så bare tenkte jeg at ok, det er greit. Jeg skal få lest sønnen hans, Joe Hill. Jeg bare, plutselig ut av det blå så begynte jeg og Knut en kveld å bare prate om, faen, han har jo en sønn. Og så sjekka vi bare ut på Amazon hva han hadde gitt ut. Og Joe Hill var sønnen til, til, Stephen King, og han egentlig hadde gitt ut. Og den første boka vi leste om, var Horns. Eh, og da bare... Jeg tror jeg leste synopsisen en eller annen vei, og så var det jeg gikk rett på Amazon. Ja, jeg, sånn bare her. mm. klikka inn en bestilling ja. med en gang. <coughs> unnskyld, unnskyld. Så ja, det var det som skulle til, for den hørtes bare så original ut, og så genial ut, egentlig. Og jeg likte den veldig godt. Horns Ja, vi skal ikke sitte her og være anmeldere. Jeg synes kanskje Horns kunne ha vært trimmet litt. Jeg synes den ble litt, eh, litt i lengste laget. Men det var en jævlig kul bok, altså. Så jeg leste den, og så leste den første romanen sin 'Heartshaped Box', som jeg jo synes var veldig Jeg likte Horns kanskje enda bedre. Jeg vet ikke helt. det Hva tenker du? Um, Hardships Box var perfekt uh, lengde på den. da ja, den, den, den, kunne ikke vært kuttet Nei, den nei, den kunne ikke det. Mm. Um, jeg, jeg likte nok um, Jo, altså Heartshaped Box er nok den jeg likte best av de faktisk. Ja. For det om det er noe med horns som, eh, som Jeg synes nok Heartship Box er en sterkere roman. Altså... Jeg, jeg er virkelig omvendt for min del. Mm. Horns for meg er, en, er, en, er både en bære roman, og en mer gripende roman, men Heartshaped Box er mer likende og, mm. enklere å fordøye og mer underholdende, rett og slett. Så jeg hadde det gøyere med Heartshaped Box, og, og er, men, men, det er noe, til tross for at den er litt kronglete og litt for lang, uh, Horns, så er det bare noe med den som, som overgår Heartshaped Box på veldig mange punkter. Ja, altså. altså, jeg synes det, det Horns lider litt under det tekniske, altså. Altså, jeg synes den, den, den, den virker nesten ikke gjennomarbeidet nok, da. Nei, men jeg, jeg, jeg synes den kunne nok ha fått et draft til den boka. Ja, den den. Men alligevel, begge to er veldig originale ja, er og originale. fryktelig fascinerende mm. skrekkromaner. Ja, altså. Og når jeg hadde lest de to, så gikk jeg og skaffet meg novellesamlingene sin, 20th Century Ghost, og det var med. good shit det. Ja, du, du, var veldig fan av den. Jeg er veldig fan av den, altså. Det er mye bra der, altså, mm. for all del, men, eh, men, jeg må jo si jeg liker romanene sine bare. Ja, den klikket veldig for meg, i hvert Ja, den var eh, kult. Men, men eh, mm den spesielt den der som eh, novella eh, som er satt på settet til, til George A. Romero ja, sin ja, ja, eh, 'Dawn of the Dead'. Mm det, det, var en knallbra novelle. Det, altså. det var en inspirerte greie Ja, den er veldig fin. Og, og bare gøy å, å, å, lese noveller av Tom Savini og George Romero er, <laughs> er liksom Og det er jo ikke en skrekk... Eh, nei, nei, nei, nei er jo, den er jo ordentlig... Eh, den er mm. jo veldig... Eh, det er jo en veldig rørende og, så sweet, mm. rett og slett, fortelling. Ja, det er jo kjempefin. Nei, så, ja, men, men, uansett det som skjedde var det at det var Record Store Day uh, i, i fjor, da så hadde jeg fått litt penger til bursene og sånn, og så hadde jeg tenkt at ja, «Ah, skal jeg få kjøpe meg mye kult, og sånne Onkel Tupelo-vinylboksen, eh, og det var masse jeg hadde tenkt å kjøpe. Godt du minner meg på den. Ja. Faen, den må jeg på eBay og kjøpe. Ja, ikke sant? Men det som skjedde på rec Record Store Det var at jeg fikk egentlig ikke tak i noe som helst. Nei. Jeg var ute kjempetidlig, og de, de butikken hadde ikke tatt inn så mye kult, så jeg fikk kjøpt noen, jeg fikk kjøpt noen ep og litt sånt. Men jeg hadde en god del cash igjen da. Så jeg gikk en tur på Outland, og så sto lock and key eh, der. Du, altså, du, du var... Joe Hill sin eh, tegneserie Lock and Key. Var du klar over den da, eller bare gikk du? Jeg var egentlig ikke klar over den, jeg bare så at så Joe Hill og Gabriel Rodriguez Stod det, og så trakk jeg den ut, og så stod det Lock and Key, Welcome to Lovecraft. Og så var det bare Lovecraft, mm, kult, jeg liker jo H.P. Lovecraft. <laughs> Men så fant jeg ut at det var, det det har med Lovecraft, Lovecraft å gjøre, er egentlig bare det at eh, Joe Hill har dikta opp en by i Massachusetts som heter Lovecraft. Ja. Uh, men i hvert fall, jeg kjøpte første utgaven i hardback da, eh, av Lock and Key. Eh, som heter Welcome to Lovecraft, og tok den med meg hjem. Og jeg var alene hjemme den helga, så jeg leste den liksom jeg bare kom hjem, og så tror jeg lagde meg en pizza eller noe sånt. Så leste jeg den, og det var bare sånn åh gud, faen, hvorfor kjøpte jeg ikke bok to og tre og fire med en gang? <laughs> så jeg bare på mandagen, der er det Eh, jeg var arbeidsledig på den tiden Så på mandagen så bare sprang jeg, eller gikk i hvert fall så fort som jeg kan, til Outland og kjøpte de tre neste. For i bursdagspengene jeg hadde, jeg hadde igjen. <laughs> Og leste de. Eller det som skjedde, var at jeg måtte liksom space det ut litt. Så jeg tok, en, jeg tok det hver helg, da. måtte, det var for bra til å lese på en gang. Og i fjor sommer så kom jo eh, Clockworks ut, den femte. Så da fikk jeg lest den òg. Og så venter vi på den siste nå, Omega, eh, som, eh, som samlinga kommer nok nå snart. Ja, nei... Um, ja, så du gikk hver lørdag, så gikk du til... til, til nei, jeg kjøpte alle. Etter jeg hadde kjøpt den første, ja. så gikk jeg kjøpte alle, men jeg bare lot de ligge i hylla frem til liksom, sånn. hver lørdag så leste jeg en Lot King Akkurat. King. Bare for å ha noe å glede meg til. Sånn er det når du er arbeidsleder, du trenger noe å glede deg til. Uh, men jeg vet, jeg vet, ikke om jeg skal si om det. Altså, for det, det, er ganske kompliserte greier, egentlig. Men, men, det er satt i en fiktiv by eh, som heter Lovecraft, og du følger eh, Lock-familien. Eh, som etter at eh, faren i familien er blitt drept, så flytter de til et hus som heter The Lock House Nei, The Key House. Eh, og de, den yngste gutten i, i, familien begynner å oppdage veldig mange rare ting med det her huset. da og han finner nøkler overalt, og han finner en skummel dame som bor i en brønn. Eh, og alle de her nøklene de finner, har forskjellige krefter. Eh, og det er vel egentlig det. Altså, du, du, gjennom de her bøkene så eh, gir Joe Hilda mer og mer av bakgrunnshistorien til locke familien og eh, Keyhouse. Det er på mange måter Han har sagt at han, <laughs> han, det er hans sin, eh, hans sin eh, Harry Potter, har han sagt. Det gir litt mening. Altså, det har ikke så mye til altså, Når jeg leste det, så tenkte jeg ikke på Harry Potter, men etter jeg hørte han sa det, så skjønner jeg ok, jeg skjønner hva han mener. For det er veldig mye magi der. Og det er jo unger i hovedrollen. Du, du har jo mora der, og du har jo en onkel der, og sånn, men det er stort sett ungene du følger. liksom. Og de sin kamp mot det her, den herre onde eh, eh, dama, eller onde kraften i den brønnen. da. Eh, så nei, jeg vil egentlig ikke si så veldig mye mer om det. Men eh, eh, Gabriel Rodriguez sine tegninger er jo ganske Det var, ikke, det var nesten litt altså, <laughs> Det er ikke anime, men det har ikke den typiske amerikanske looken heller. Nei, men altså mm. Jeg fikk jo til jul, så mm. fikk jeg Jeg tror jeg fikk volym 1 av du og mm. volym 2 av mamma. Ja. Så det er jo tydelig noen har vært på fære og anbefalt mamma hva hun skal kjøpe. Ja, nei, du må bare få lese det her, og men, du må um, få lest det ja, og, men, eh, og det, jeg fikk jo de to med meg hjem. Eh, Mm. Og så gikk jeg jo da sammen, jeg tror på julaften når jeg kom hjem herfra, mm. så bestilte jeg jo bok tre og jeg hadde jo enorme store planer, jeg skulle sette meg ned og begynne å lese. Mm. Faen meg ikke, jeg tror jeg oppdaget bok 1 og bare sett litt på tegnen Jeg har faen ikke begynt å lese ennå. Og det er med i et nøtteskall. jeg må spare det, nei, for det virker så bra. Jeg må spare, jeg må spare, jeg må spare. Og så blir det faen meg bare stående, vet du. Ja, men du må bare komme i gang. Nei, nei, men, eh, men, men, eh, men når du reiser nå, så, så skal jeg sette meg. Og så jeg skal det. Eh, jeg, altså, jeg ser på de, se på de tegningene her. Mm. Jeg, trodde, jeg trodde, at... Um, jeg trodde at Steve Dillon sine tegninger til, til Preacher var bra. Det her er jo helt på styr, altså. Ja, det er det. Det er veldig stemningsfullt. Veldig. Får bare håpe de som står i boblene her er like bra. <laughs> ja, mm. ja men, men, Joe, hau, Joe Hill er en fantastisk god forfatter, og, og, spesielt på dialoger er han veldig god, og det er jo det som er mest av i en tegneserie uansett, så... Jeg tror nok at uh, karakter... Det, det, kan jeg se, de tar så god tid, ser det ut som. Det de gjør, de tar så god tid med karakteroppbyggingen. Ja. Det, men det, siden det er Joe Hill, for som sagt, jeg har jo lest begge romanene og, og novellesamlingene, så jeg vet... Mm at han er en kjempe, kjempegod forfatter. Ja. Så jeg er egentlig ikke så veldig i tvil om at karakteren er bra og at det, alt det der, men det jeg lurer på, det, en, det her er jo en skrekkfortelling. Mm. Er det skummelt? <laughs> ja, men det er skummelt. Ja, men det er ganske, altså, det er ganske fucked up da. Ja. Så det er som sånn, du blir nesten sjokkert til tider. Ok. Mm. Ja, du, jo... du, bryr deg faktisk om, så du, du er... M fant meg i å ble raskt for å, å, lese så fort som mulig, bare for å finne ut hvordan det gikk med karakterene. Det er jo kjempekult. Mm. Så, så, det er veldig spennende. Og, men det er litt fucked up, så jeg blir ikke så redd, men jeg blir av og til litt sånn her Oi, shit, gjorde de virkelig det? Nei, han har, han har ikke tenkt å gjøre det. Det er liksom... Så, så, skummelt vet jeg ikke helt om det, men det er ganske fucked up. Mm. Ja, men, men, i hvert fall, jeg har en annen kul ting jeg, med Joe Hill som jeg kjøpte på Outland, som er en um, tegneserieversjon av en av novellene hans The Cape. Oi, er den kom... Ja, eh, så jeg kjøpte den i en fin hardback-utgivelse, og det var en, en kul novelle fra, fra 20th eh. Century Ghosts. Her sitter jeg og lærer nye ting, da. Jeg visste faen ikke at det her var ute en Nei, den er veldig artig, altså. Og det var... Kan jeg se? Ja, veldig fine tegninger der. Mm. Det er, jo en, det er jo en kjempekul eh, novelle. Det er, ja, den er mørk, altså. Ja, veldig. Mm. Så, så hvis den er, er, Joe hill fans er det ganske mye kult å plukke opp. Det er tøft eh, å begynne en tegneserie med, med et eh, sitat av, Ernest Hemingway. Det liker jeg. Hvilket eh, sitat er det? <laughs> All things truly wicked start from innocence. Ernest Hemingway. Mm. Men det, fordi at det her, um, altså tegneserier og sånn, blir ofte mm. sett litt ned på. Ja. Men er det en forfatter som Joe Hill starter en av tegneseriene sine med et uh, et sitat av en litterær eh, tungvekter som Hemingway. Mm. Det viser bare hvorfor en respekt han har for, eh, for tegneserier. Ja, altså. ja, Joe Hill har veldig respekt for det. Eh, og det, det, det, er jo, det er jo, det er jo det er jo uvitenhet som gjør at folk har de her fordommene. For det stemmer jo selvfølgelig. Er jo ofte noen, mange tegneserier er crap. Ja, men, men, men, men, det er mange romaner som er crap. Mange romaner er jo crap. Det er crap overalt. Ja, Det er bare å finne de bra tingene. Ja, det er akkurat det. Og, og hvilket uh, format noe er i. Ja. Det er jo for faen ikke så interessant. Nei, nei det viktigste er... At... Jeg leser ikke tegneserier, jeg leser ikke bøker, jeg sier... Fuck you, det er liksom... Nei. Format er ikke interessant, innhold, nei, innhold. er interessant. Men, det... nei, men igjen, altså, det er noe med et format av og til, sånn, sånn som Preacher, der jeg sa at jeg kunne ikke se for... Se nei, nei, det var ikke det, nei, nei, det jeg mener. Jeg mener. Men jeg gidder ikke å ha fordom, fordommer mot forskjellige formater. Nei, jeg er helt enig. Um... men jeg kan ikke se for meg en Preacher i noen annen format. Og Lock and Key... Eh, Lock and Key ble jo filmatisert. De lagde en pilot for Fox Eh, av Lock and Key. Men eh, det ble ikke plukket opp, så det ligger en, liksom, det ligger en eh, fuckings pilot av den. Men han er karen som spiller i Carnival. Han er som spilte The Yellow Bastard i... Å ja, Nick Stahl? Ja, Nick Stahl spilte i det. Ah. Det ligger en trailer av Lock and Key-piloten på YouTube. Det så faktisk ikke så galt ut, altså. Så det kunne ha blitt, Det kunne ha blitt bra, men igjen, hvem vet. Men Lock and Key er i hvert fall en av de tingene i det siste som jeg har lest som har fått meg til å sette pris på altså, Jeg har ikke lest mye tegneserier de siste årene. Jeg har kjøpt American Vampire uh, til Scott Snyder. Uh, så jeg skal begynne på det nå, og det ser veldig kult ut. Uh, jeg angrer på at jeg ikke har begynt på det tidligere, egentlig. Men Stephen King har vært involvert i American Vampire og skrevet en bakgrunnshistorie. Og det ser veldig kult ut, også. Altså. Jeg vet ingenting om det, bortsett fra at jeg begynner Altså den, den bakgrunnshistorien King har skrevet, er satt i den gamle Vesten. Uh, nei, det ser, veldig, det ser, veldig, stilig ut. Så 'American Vampire' til Scott Snyder skal jeg begynne på. Og så har jeg lest i det siste så har jeg lest en annen tegneserie som heter 'A Man Named Hawken' av Timothy Truman. Og Ben Truman, altså far og sønn, rett og slett. Som har lagd en Weird Western-tegneserie eh, om en eh, karakter de skapte sammen mens de var på en roadtrip. Og den karakteren heter Eh, Kit Hawken, eh, som er en eh, gammel, gammel mann som har drept en ufarlig mengde med folk. Og han kan se alle de folka han har drept. Så han er omringa med en hær av spøkelser med de det er ansiktet ditt, det er skutt i stykker, og det er masse unger der, og du, du kan virkelig se og han har Altså hans syndige liv, da det er reflektert i denne hæren med, med spøkelser han har etter seg. Så det er en veldig kul tegneserie. Den er veldig... Og, så, så, den likte jeg. Jeg leste Håken. Uh, eh, så da har jeg altså Jeg må altså da gå og bestille American Vampire. Og jeg må da bestille A Man Named Håken, begge mm. to. Ja. Mm. Nei, Håken uh, eh, De har sagt at det kommer mer. Uh, og det er glorious black and white. Og det er sinnssykt bra tegner. Timothy Truman er en av favoritttegnerne mine. Han tegnte òg det her minner veldig om eh, en annen serie Timothy Truman var involvert i, som, heter, eh, som var laget av Joe Joy Lansdale, som heter eh, Jonah Hex. Jonah Hex gjorde tre forskjellige Jonah Hex uh, ja, Joey Lansdale ja. gjorde tre forskjellige Jonah Hex-serier eh, uh, for Vertigo. Men det kan være verdt å nevne at Jonah Hex er akkurat som hvilket som et annet tegneseriefigur. Ja. Han har jo eksistert i mange forskjellige versjoner, ja, og, eh, og før, uh, mange år før Joey Lansdale. Ja, ja Joey Lansdale bor sin egen greie med Jonah Hex. Han, mm. det, det, er akkurat det han gjorde. Og og, og, jeg leste hans versjon av Jonah Hex på norsk. Det ble gitt ut i Kaliber. Det var I kaliber. I svart og hvitt. Uh, og når jeg kjøpte det seinere, så fant jeg ut at det er faktisk i farger. Du hadde jo fitt, ja, flaks, altså. Du ja. hadde skikkelig flaks eh, med, med det. Med Mojo, ja. Mm. og hva det som skjedde der? Du gikk inn på en sånn brukt bokbutikk i Arendal. I Arendal og alle ting. Og så, mm. jeg husker du kom ut. Jeg møtte deg seinere, for jeg var ikke med deg inn. Og så, og så drar du opp fire kopier. Fire, altså, du mangler en av dem. Men du hadde jo fått uh, singles da. Mm. Av 1 og 2 og du mangler... Jeg mangler 4. Ja. Mm de, fire, eller fine, de var ganske fine. Ja, jeg fant, eh, jeg fant fire i Oslo noen år etterpå. Ja, men, jeg, de er helt strøkende Jeg har de hylla ute fremdeles. Ja, det er kult, mm. altså. Med boards. Uh, ja, nei, jeg, må si det, liksom, og flaks var ikke det. Nei, det var veldig flaks. Og, og altså. hvem i Arendal hadde fått tak i de på noen, engelsk? Noen hadde kjøpt de på engelsk, og det her var liksom før det var vanlig å selge de tingene i butikken. Ikke sant? Det var ikke noe Avalon på den tiden Nei, det, det, det, så jeg hadde mer flaks enn jeg fortjente. Men, men her sitter jeg med, med Two Gun Mojo i uh, i uh, samla da. Ja, er det Vertigo det? Ja, selvfølgelig, det er Vertigo. Og den ga jeg 150 dollar for du, på, på, eBay. Jeg har, jeg har, mm. min stående, jeg har faen ikke åpnet den engang men jeg, jeg, for 3-4 eh, år siden så gikk jeg på eBay, og så tenkte jeg at jeg skal kjøpe en, en del av barndommen min, rett og slett. Mm. Se her, når den kom ut eh, i USA så kostet den 12,95. Ja, ja, 13 dollar. Mm. Jeg ga akkurat som du det var, ikke, det var ikke, med frakt, og jeg ga 150 dollar for den. Mm. Min er akkurat som din her. Den er pristine, altså. Min ja, er helt strøken. Jeg har mm. board i min alt. Den, den, kan du få over my dead eh, body, rett og slett. Ja, jeg verner den med livet, rett og slett. Altså, så, så, den Two Gun Mojo uh, eh, til Joy Lansdale, den Jonah Hex-fortellingen der, er så bra det blir. Ja. Kjempekul veldig Det er en sånn overnaturlig westernfortelling. Det, det. Det, det, er så stygt og voldelig og gjørmete og fælt. Siden du har eh, mm. dobbelt kopi, seg, kan jeg få lov til å bare åpne det raskt? Eller? Ja, jeg liker egentlig ikke Bladen selv Nei, jeg skal, jeg skal, bli veldig forsiktig. <laughs> Men det er noe vanvittig. Men du, jeg må si de tegningene til, um, til Timothy uh, Truman jeg ser at uh, Man in Hawken er i fin svart og hvitt, og det er kult det, altså. Ja, men det gjør seg men farger, altså. fargene her er jo jævla bra. så det trekker det opp. Ja, det trekker det opp. Jeg var litt skuffet i begynnelsen at Hawken ikke var i, var i farger, men det var bare jeg ventet meg til det etter hvert. Ja. Men sånn weird western er jo en egen sjanger, da. Men, men altså, jeg har nesten ikke sett noen som har gjort det bedre enn Joe R. Lansdale. Eh, du har zombie Du har Wild Bill Hickok, zombie Du har <laughs> Stemmer. Ja, ja, nei, det er veldig mye fint. Nei, fordi at det jeg så etter det var en ting jeg lo noe jævlig. Jeg husker jeg har uh når jeg leste det første gang eh. Tenker du på den her av uh, Bunch of Ja, for det at uh, på begynnelsen av, um, av, Two Gun Mojo så henger um, Jonah Hex tre sånne outlaws. Nei, det er ikke det. det, er ikke nei, det. nei, det er meg som skal få Nei, altså, det, det, er Two Gun Mojo, men så har det jo blitt uh, Han ga ut uh, Joy Lansdale og Timothy Truman ga jo ut eh, flere jo, eh, Jonah Hex-historier. Det, det, er meg som husker feil. Ja, du husker feil, for det, eh, det er i Dead the West eller i Riders of the Worm and such. Du tenker på en scene derfra. Der Jonah Hex har drept en uh, bunch med outlaws, og så har han hengt dem opp i et tre eller noe sånt. Og så har mm. han festet et treskilt på dem der det står uh, 'A bunch of assholes'. But they're all right now. <laughs> stemmer. <laughs> stemmer. Så, Åh, tøft det der. Se her. Eh, John X går inn i en, eh, i en saloon da, i denne Mud Creek, Texas, denne lille ja, ah, byen. Mm. Og så blir det jo selvfølgelig helt stille der, og så får du da et sånn tøff liten tegning som ser ut som akkurat en, som en sånn Sergio Leone close-up. Mm. Og du ser ikke øynene hans under skyggen av hattebrennen. Du ser det lyser litt rødt der. Ja, det er litt død i ansiktet. Ikke sant? Og så uh, hører du da uh, en som visker inne, inne, inne, inne i saloonen. Uh, that's Jonah Hex, own damn self. He's killed more men than hell has souls. <laughs> <laughs> det er så badass. Ja, det er veldig hardt. Det er, det er en sånn scene der Jonah Hex banker opp eh, noen folk inn på den saloonen, og så tvinger han dem til å slikke støvelen sin. Veldig fint. Uh, det husker jeg da jeg leste de kalibera i svart og hvitt, og på norsk, og syntes jeg var liksom rør det der altså, sadistiske greiene og tvinge noen til å slikke støvlen. Eh. Ja, men hadde jeg vært mann til det, så finnes det folk jeg skulle ha tvingt til å slikke støvlene mine, så det er... Ja, men det er en annen, annen hysterisk greie i Håken uh, eh, til Timothy Truman, uh, der det er en... Uh, Håken, det, det, er en wanted poster da, med, med, med, Kit Håken, med ansiktet til Kit Håken, men det står ikke... Det står ikke 'Wanted Dead or Alive' og noen pris eller noe sånt. Det står bare et bilde av Hawken, og så står det 'Kill this man'. <laughs> det, er, det fantastisk. Ja, det er dritkult. Ja. Jonah Hex eh, plassert trygt tilbake i plassen. Ja, glimrende. Um, vi kan legge det med å snakke om i en bunke her. Så har ja, vi snakket mm, få, en, eh, få litt orden i det. Det er viktig med litt orden, ser du. Um, Få ta med deg Batman òg, da. Ja, sånn. Takk skal du ha. Ehm, ja, men, men i hvert fall ja, eh, Joe R. Lansdale sin uh, Two Gun Mojo Eller hans sine uh, Jonah Hex ja. Hvis den kan få tak i det så, Hvis den klarer å oppdrive det så, Det er jo bare tråle ebay og sånn Du, du, du ja. finner det jo, men du bør ha litt penger å, for, å betale med bør, Og akkurat nå så har ikke jeg penger til noe som helst Men uh, når jeg jobbet på bryggeriet og, og tjente litt cash, da hadde jeg råd til å drive kjøpe opp deler av barndommen min. <laughs> Men en annen tegneserie jeg er veldig glad i Eller jeg kan Jo, ja, og som alle andre som leser tegneserier, så leser jeg Walking Dead. Jeg prøver å lese meg opp på det. Du, du, er, du, er, du, er, flinkere til å følge med på denne fronten med. Altså for The Walking Dead hver gang eller når jeg enten er Kristiansand på, på, Outland eller i Bergen og besøker du, mm. så trekker jeg alltid ut Walking Dead nummer 1, og så tenker jeg jeg bør begynne. Og så bare ser jeg for meg det er så endeløst nå. Det er så satans mange kopier av The Walking Dead ute, mm. og hver av de koster sånn 149 og så tror jeg akkurat som de, de drug de er, så selger de den første til 99 eller noe. Det er jo greit. Mm. Den er jo kort og jævlig, og så eh, blir du hukt eh, Og så må du kjøpe, og så må du kjøpe, kjøpe, kjøpe. Det er jo endeløse mm. greier. Det. Ja, det, jeg, vet ikke, jeg tror det blir oppe i 16-17, kanskje mer enn det ja. nå. Nummer. Uh, og så nå snakker vi om samling ja. liksom. Og så er jeg bare redd for om er det verdt det? Men Ja, det er et godt spørsmål, for jeg er jo på langt ned ferdig med det. Jeg tror jeg har lest opp 12, kanskje. Uh, har du så mye? Ja, jeg må, jeg må, nesten sjekke hva jeg har liggende, men jeg har lest ganske mye av det nå. Og, men jeg er på langt nær ferdig. Uh, og jeg har ikke lest sånn som Rise of the Governor og, og de tinga her. Men uh, ja, her ser du prisen her. 149 på Outland. så det er jo ikke billig å drive kjøpe opp når det er så mange heller. Men det, men det er nok billigere på Amazon, vil jeg tro. Du kan sikkert få to nummer for det ett koster i Norge. Kan, kanskje det, ja. Jeg tror det. Men Robert Kirkman sin The Walking Dead, altså den første når jeg leste den, så var det sånn det tok meg en sånn Jeg leste liksom halv, og så var det sånn Æh. Jeg var ikke så Og så leste jeg den ferdig, da. Og da var det bare sånn OK, greit. Det her er kult. Så jeg kjøpte en andre og en tredje, og så leste jeg de, og så gikk det nesten et halvt år før jeg leste noe videre. Men da, etter jeg hadde lest de fire første, så kom TV-serien. Eh, og så så jeg den, og da ble jeg litt, så sånn, fikk jeg liksom blod på tann og måtte sjekke det ut og lese litt videre. Og de holder seg TV-serien. De holder seg sånn Jeg, tror, jeg føler det er kanskje sånn 50-50, egentlig. Kanskje ikke så, så close engang. Men, men altså, du har jo liksom det, den andre, andre boka, det med gården, ikke sant, og du, de kommer til Herschel sin gård i andre boka, akkurat som i andre sesongen så kommer de til Herschel sin gård, ikke sant, Men tegneserien går mye raskere, da de eh, andre sesongene av The Walking Dead på TV ble veldig, den dro seg veldig ut. Den gjorde det. Så de hadde hatt noe å lære fra Kirkman sin tegneserie akkurat der. Ja, eh, sesong to så var de mm. nesten på den der eh, mm. gården og klang, krangla om hvem som skulle ta oppvasken og husarbeidet nesten hele sesongen, altså. Ja, nei, det, det, ble, det, det halte ut, men første sesongen var veldig bra på TV, og nå synes jeg tredje sesongen holder seg veldig godt. Ja, det, det har, vært mm. en, det har vært en heisatur en sesong. Og, og det, det, som skjer i fengsel i tegneseriene, altså, det er ikke, alt er ikke likt. Det er jo karakterer i tegneserien som ikke er med i TV-serien og motsatt, ikke sant? Og så dør de, jeg har lest, de dør på helt forskjellige tidspunkter. Ja, ja, herregud, det er Dale, herregud, Dale dør jo, han er jo, han, han er jo med i fengsel i tegneserien, ja. ikke sant? Og, um, men, men, Kirkman skriver egentlig veldig gode dialoger og, Ja, gode karakterer, og det, det, er liksom, når det kommer til zombie-ting, altså, sånn som med zombie-filmer, så er ikke det så vanlig med gode karakterer, eller ikke sant? Jeg, jeg syns egentlig, altså, hvis du skal tenke på sånn kvalitetsmessig uh, uh, karakteroppbygging og bare en, rett og slett en god historie, så, så, så, er nok The Walking Dead det ypperste i, innen zombie-ting, altså. Det er det. Uten tvil. Men, uh, men det virker jo ikke som det, ikke som det kommer til å ta slutt noen gang. Det virker som det kommer til å bli sånn lang såpeserie. ja, men det er faktisk en av de få tingene jeg har lest at Kirkman har sagt, og det er så han har ikke tenkt at det skal ta slutt. Nei, det virker ikke sånn. Han har sånn. ikke planlagt det ennå, i hvert fall. Det skal bare fortsette. Mm. Men det som er med The Walking Dead, det er blitt mer sånn en greie som den leser på si. Altså, det er ikke noen serie... Jeg kunne ikke bare lese det. Altså, det engasjerer meg ikke nok, liksom. Det er en fin ting å ha slå i hele teamet og sånn. Men det er, ikke, det er ikke sånn at jeg... Det er ikke sånn at jeg klarer å brenne så vanvittig for det heller. Eh, så, så, jeg synes det er en veldig veldig sterk serie. Det, det, det, er liksom, det er solid, Det er solid, men det er ikke noe særlig mer enn det heller. Det er ikke noe mesteverk eller noe sånt. Men hvis du sammenligner det med alt som jeg sa tidligere Hvis du sammenligner det med alt som kommer av zombiefilmer, og sånn, så er det, så er det et, når, det, når det gjelder skriving, og sånn, så er det en del uh, hakk over det meste av det. Altså. det mm. Med visse unntak, selvfølgelig. Sånn som Pontypool og Exit Humanity og noen av de zombiefilmene der. liksom men jeg, leser i hvert fall The Walking Dead, sånn som veldig, veldig, veldig mange andre. Uh, jeg skal komme i gang, men uh, mm. for meg nå så skal jeg prioritere tre andre ting. Og det er, det er Lucky, and, Lucky, and, Key, mm. American Vampire, som jeg skal hjem og bestille. Mm. Og så har jeg jo, og det her er faen meg flaut, altså. Jeg har lest den første når den kom ut. Eh, og den har jeg, men jeg må lese den igjen, for det, det, er jo, det, er jo, en jævla god stund siden den kom ut. Det var jo, eh, Nå, nå åpner jeg den her, eh, Dale. Ja, kjøp den. Um, skal vi se. Uh, hvilket år var det, da? Uh, 2000 et eller annet. Å, Messias. 2007. Da kom, da kom, den ut, og det, det, det jeg snakker om, er Jason Aaron sin Scalped. Jeg eh, sitter her med volum 1 i hånda som heter Indian Country. Og, eh, ja, jeg kjøpte den når den kom ut 2007, leste den, syntes det var ganske kult. Veldig bra tegninger, altså fryktelig bra tegninger, og en veldig, veldig kul story. Uh, satt på et indianereservat I nåtida så er det en sånn contemporary western. Um, Eh, så det er en sånn crime-saga satt på et indianereservat og det her er jo ripe for å bli plukket opp av AMC eller HBO, altså, for det, det, her er tøffe saker. Men jeg har bare lest den første boka. Jeg gikk jo til innkjøp av bok nummer to og bok nummer tre. Jeg tror bok nummer fire De har da stått hos meg og støva ned. Som den idioten jeg er, så har jeg utsatt og utsatt det. Og det er jo det som jeg nå har gjort med Lock and Key. Det har stått hos meg nå i en, en måned. Jeg har enda ikke åpna de. Så eh, jeg skal ta meg selv i nakken her, altså, og komme i gang med det her. Så eh, nå skal jeg prioritere, eh, som sagt, American Vampire, Lock and Key og Sculpt for min del, altså. Så jeg har, jeg har mye å lese på tegneseriefronten nå. Jeg, har, jeg har ikke gjort ferdig Sculpt selv, jeg har lest de fire første. Men apropos det, serien er nå avsluttet, eller ikke jo, det? Jo, den er avsluttet. Ja. Mm. For jeg så Joe Hill faktisk tweetet om det her, at han, han er kjempefan. Ja, de fleste er veldig fan av det. Garth Ennis, som er preacher, har jo skrevet introduksjonen til andre boka, den 'Casino Boogie'. Mm. Uh, og han er veldig fan, han òg. Jason Aaron, som har skrevet det her, uh, ser ut til å ha veldig peiling på, på det han skriver. Uh, og det, det, er jo mange som har sagt En sånn kjent sammenligning har jo vært at det her er akkurat som Sopranos på et indianerreservat. Ok. ja. Eh, <laughs> men, men, altså, det er, det er, noe som HBO eller, eller AMC, eller som du sier, noen burde plukke opp det her og gjøre tv-serie. Jeg tenker litt mer på Sons of Anarchy. Ja. Uh, mm. Ja, men det her trenger språk, det trenger... oh, ja, ja, ja. ja. Det, er jo, det, er jo, altså, det her kunne ikke vært på, på Jeg håper jo ikke hvis det, hvis det noensinne blir plukket opp for TV, for det er jo, det, det kunne blitt en veldig bra tv-serie. Ja, men det trenger språk. Det trenger språk, mm. det er så skittent det her. Mm du føler bare, du ser, du blar igjennom de første ti siden, og så må du bare gå og ta en dusj, ikke sant? Mm. Så det, det, er jo noe av det mest skittende jeg har vært borte i når det gjelder tegneserier. Så skal det her lages, så må det kunne bannes og, og, og, og knulles. Ja, ja. for vold er jo tydeligvis eh, ikke noe problem uansett hvem du er. Nei, nei, nei. Det er satt eh, på The Prairie Rose Indian Reservation. Mm så følger du jo han eh, National Bad, Bad, Horse, tror jeg han heter. Ja, han kommer igjen, for ja. Eh, han har jo bodd på det reservatet. Så er han vel en FBI-agent nå som er Ja, han skal gå undercover for å, for å uh, infiltrere det her uh, imperiet til han her uh, høvdingen. Eller, ja, Red Crow eller hva ja. heter noe, ja. Mm. Så det er jo en sånn standard, sånn State of Grace, The Departed-type story. Mm. Men tegningene her er òg tangerer. Fy faen, og sinnssykt bra de er, altså. Det ser ikke ut som noen tegneserie jeg har lest. Og så er Det, jo i det kan minne litt om eh, Det kan kanskje minne litt om uh, eh, 100 Bullets til Azarello, så tegnes tegne, mm. tegningene, da. Men, uh, men det er veldig, veldig gritty. Altså, gritty er ordet, rett og slett skittent. <laughs> Fargerikt. Eller Så, det, er, det er sånn fine sånn ørkentoner. Det er Nei, altså, det, det, her er en veldig kvalitetsserie, altså skalpt. Men det tror jeg de fleste er enige om. Altså, det er en, en, serie som har fått veldig mye oppmerksomhet. Akkurat som når Preacher kom ut, så fikk det veldig mye oppmerksomhet. Og skalpt er liksom en sånn Var på mange måter en avtaker til du skulle ha tegneserier for voksne nå, som ikke ja. var superhelter. så, så leste du Skalpt. Men det er vel egentlig etter Skalpt nå, der American Vampire har plukket opp fakkelen egentlig. Ja, for jeg ser her at um, mm. Eh, American Vampire vant jo... Uh, Uh, winner of the 2011 Eisner Award for Best New Series. Mm. Eh, så det, her, det er tydelig at eh, det er Og det var jo en New York Times bestselger, Ja, ja, og så fikk de, med, de fikk med Stephen King på det, så mm. det sier jo egentlig en del at det, det er good shit. Men uh, skal vi begynne å runde av, kanskje. Men, men, hadde du lyst til å prate litt om Transmetropolitan? Eller? Jeg kan ikke si så mye om det, men at eh, etter Preacher... Um, For det var en av dine favoritter. Eh, ja, ja, er du gal. Jeg skal ta og lese det igjen. Jeg, har, jeg er jo komplett. Du, du, låner vel... Ja, eh, jeg har noe. Jeg har ikke alt, men... Uh, Nei, men du, jeg tror du låner de siste fem-seks kopiene mm, meg. gjør du ikke mm. det? Så jeg skal, jeg skal, ta de tilbake snart, og så skal jeg lese fra begynnelsen. Men det har vært igjennom det en gang, og... De to første bøkene... Uh, jeg har jo heldigvis... Jeg ser nå bok de har jo gitt de ut med nye omslagene selvfølgelig. Ja, det er leit altså. Men, eh, men Back on the Street har jo det kuleste coveret noensinne. Der. Spider Jerusalem som fyrer opp. Uh... Mm. Men det er dere som ikke vet, jeg er sikker på at dere vet hvilken figur jeg snakker om når jeg bare beskriver han. Eh, skalla, med alltid de her solbrillene på. En, et rødt rundt glass og et firkantet grønt glass på mm. solbrillene han er jo journalist i fremtiden, det er jo sånn mm. futuristisk... Han har jo en edderkopp tatuert. Ja, det har han, dystopisk mm. science fiction eh, Greie uh, det her. Uh, det, er, det er, altså rett og slett Spider Jerusalem løs, basert på Gonzo-journalist Hunter S. Thompson som, som, reker rundt i fremtiden og prøver å uh, make sense of the world, <laughs> rett og slett. Ja, ja han prøver jo, ja. det er jo et presidentvalg i kommingen... Uh, så det er jo han som prøver å, å knekke korrupsjoner og, og, få fram, eller få fram korrupsjoner og sånt, ja. ja og, mm. og, og, bare si sannheten, rett og slett, mm. i, et, i, et, i, et, veldig totalitært samfunn. Ja. Og, det, her er det mye mørk humor, altså. Det, Satire på, ja. Det er skrevet av Warren Ellis. Mm. Det er sylskarpe greier, altså. Mannen er jo et, uh, ja. Altså, innenfor moderne eh, tegneserier så er Spider Jerusalem en av de store figurene, altså. Ja, ja, det, det. det her er, det her er ny, nyvinning, altså. For... Det, det, er som du sier, han er veldig inspirert av Hunter S. Thompson. Mm. Og han er Sp Spider Jerusalem, eh, ikke at han er, bare at han er journalist, men han er jo kjederøykende gun-toting <laughs> Han er glad i våpnene sine. Ja, han er ikke en pasifist, nei, nei, nei, nei, sånn. Eh, så han, han, er glad i våpnene sine, han er glad i både alkoholen og, sigarettene sine. Så, så, han har veldig mye til felles med Hunter Thompson. Og, og, skrivestilen her, det er veldig sånn in your face. Eh, ja. Mm. Ja, veldig, og det er veldig, eh, jeg vil si litt, eh, det er jo litt misantropisk her. Ja, det er jo det. det, er det. Men, hvis, men, men jeg, er jo det, vi er jo alle, vi som er litt nørder og sånn, vi er jo ofte litt misantroper jo det. Ja, som regel vi i hvert fall gjemmer oss bak et slør av misantropi. Vi gjør det, bare ikke sant? Ikke sant? Ja. <laughs> Godt sagt, Dalum. Så, så, jeg føler det at... Um, Nei, det er herlige saker det her, altså. Mm. Garth Ennis har forordet her. Ja, ikke sant. Det, det, det sånn- henger i sammen, alle de her beste tegneseriene. Mm. De, de, respekterer hverandre, de her forfatterne, virker det som. Nei, det skal bli gøy å nå gå gjennom Transmetro igjen, jeg kjenner det, altså. Jeg vil egentlig ikke si så mye mer om det. Bare, det er en av... For at, skal, hen skal jeg begynne den, det er jo en ting. Og Men det er i hvert fall skrevet Warren Ellis, Transmetropolitan, og med en av de kuleste tegneseriefigurene jeg kan tenke meg, som er Spider Jerusalem. Så sylskarpt, underholdende, hysterisk morsomt, ultravoldelig, ultravoldelig bekmørkt. Det er, det er, pure gold, altså. Transmetropolitan. Mm. Do it! Er det noe du vil eh, snakke om før vi runder eller? Jo, jeg føler meg ikke han eh, Det er en veldig, veldig legendarisk tegneseriefigur vi ikke har snakket om, ja, og det er jo uh, John Constantine. John sånn Constantiner. Eh, mm. Jeg sitter her med Vertigo sin Altså Eh, altså, ja, det er jo, det, er, Der er, det John Constantine har, har hjemmet sitt på Vertigo. Eh, har en karakter som dukka først opp i, eh, Swamp Thing. I, Swamp Thing ja. Alan Morris i Swamp Thing. Um, og etter hvert så fikk han sin egen serie. Og jeg er veldig glad i veldig, Eller til tider i hvert fall veldig glad i, i Hellblazer, som det heter. Uh, favoritten min er nok Og det var den leste igjen oversatt til norsk da jeg var liten. Eh, det er en eh, run, som de liker å kalle det. Eh, som heter Original Sins til Jamie Delano. Som er tegna av John Ridgway og Fredo Alcala, tror jeg. Ja. Fine tegninger. Veldig fine tegninger. Veldig, veldig kult, det her også. Uh, jeg må nesten lese den igjen før jeg kan si hva den handler om, men det her er fucked up, altså. Det er forskrudde greier. Det er veldig, veldig forskrudde greier. Perverst, altså. Mm. Uh, nei, herlig. Uh, så, så, akkurat den Original Sins til Jamie Delano er jeg veldig glad i. Og så er jeg veldig glad i Garth Ennis. Garth Ennis jobba jo på, på, Hellblazer en periode. Og han har én uh, eh, som heter Dangerous Habits, som er tegna av William Simpson. Uh, og <laughs> I'm sorry, Mr. Con I'm sorry, Mr. Constantine. It's bad news. John Constantine is dying. <laughs> så han har fått lungekreft. <laughs> så, så, den er veldig eh, For oss som er redd for kreft og alt det her, så var det ikke det Når jeg leste den, så følte jeg meg dårlig en måned etterpå eller noe sånt. Men Dangerous Habits er uten tvil en av de beste hellblazer eh, runs jeg har lest. Den er veldig kul. Så de to kan jeg, jeg har masse her. Jeg har veldig mange Hellblazer stående i hylla, men det er de to her jeg alltid kommer tilbake til. Da. Som jeg, som er veldig fan av de akkurat de to der. Stapper tilbake igjen. Men eh, Nei, tegneserie er liksom fra og til, men som dere, dere som hører på nå, legger merke til, så er vi ikke sånn voldsomt glad i superhelter lenger. nå. Altså Eh, jeg leste jo en del av den jeg var liten. Jeg husker fortsatt noen av favorittene mine. Jeg husker Det var sånn som X-Men. Det var en, en greie der eh, Wolverine slåss med Hulken. Som jeg leste om igjen om igjen. om igjen, om igjen, om Ja, Den var, den var badass. Ja, den var, altså. den var veldig kul. Eh, og så synes jeg så synd på Hulken. <laughs> Men eh, eh, så, så, jeg må få eh, se og, og, og, akkurat hvilken storyline akkurat den hørte til. Skal jeg få tak i den og lese den igjen. Nei, men jeg vet ikke, altså jeg er helt åpen for å lese noen superheltfortellinger, men, eh, mm. men, da må det være noe mer enn en, en, en, kappekledd, eh, muskuløse figurer som hopper rundt og flyr rundt og, og denger livskitten ut av hverandre. Altså. Ja. Det, det, er ikke så veldig stimulerende, det. Jeg må, jeg må ha en historie, altså. Mm. Og hvis jeg kan få det, så helt klart. Um, ja. Jeg må si... Um, um, når det gjelder superhelter så er det ofte det at jeg, jeg, det er mange superheltfilmer jeg ikke kan fordra. For det første, jeg hadde ikke noe forhold til Iron Man eh, som, tegne, som, te, Ikke heller, jeg leste aldri Iron så, Man. Så de filmene, de gjør ingenting for Nei, meg. Nei, ikke med heller. Mm. Um, jeg vil heller sett Robert Downey Jr. bruke talentet sitt på noe annet enn det der greiene der også. Ja, ja, ja. Eh, mm. I fjor var det vel? Nei, 2011 mm. var det. Jeg så de dårligste tegneseriefilmer på rekker som jeg noensinne har sett. Jeg så Thor. Ja, herregud, for noe Jeg så The Green altså. Lantern. Altså. jeg så Captain America. Og det er kan du tenke deg en verre, en, en, en verre rekke med filmer enn det? Nei, nei, og så kommer folk og sier at de må se The Avengers. Ikke sant? For, for faen, jeg har ikke sett den. Sitter jeg og blir dritet der, og så skal jeg liksom gå og se noe som... Jeg, basert på det samme. Ikke liksom, sant? Nei, nei, det blir ikke noe. The, The altså. Avengers har ikke jeg sett. Jeg kommer ikke til å se det. Det interesserer meg ikke overhodet. Jeg er null interessert. Og, og, hvis det bare er mer som Thor og The Green Lantern og Captain America Ja, vent litt, The Green Lantern har ikke noe med Nei, selvfølgelig. Det er jo Captain America og Hulken og Thor og, ja. mm. og imse andre ja, Iron Man ja, men, men, Ikke sant? Jeg bryr meg ikke om noen av de her. Men The Green Lantern var viktig å presisere at det har ingenting med nei, The Avengers Nei, nei, det stemmer. Men, men jeg, det er en fryktig ræva film uansett. Ja. Men, men de tegneseriefilmene jeg faktisk liker Ja, det er litt kult for det siden det er et filmpodkast ja. egentlig Så kan vi snakke litt om det når de ja. favoritter eh, Jeg er veldig fan Og nå, nå venter alle på Nolan, Nolan sine Batman-filmer? Nei, egentlig ikke <laughs> ikke, så, ikke så veldig fan egentlig Nei, ikke heller. Hvis det er lov å si det. Nei, nei, ikke heller. Jeg synes den beste av de er Batman Begins. Mm. Men den er igjen, når det gjelder action og, og, og, sånn, så er den egentlig litt sånn, den er ikke så veldig underholdende, den Nei. Stilistisk sett er den jeg liker best. Det, jeg liker jo The Dark Knight, men det er jo egentlig bare Heath Ledger. Og Gary Oldman. Ja, ja, nei, altså... Og så liker jeg at den er filmet som en sånn typisk crime-epic, eh, da, akkurat som mm. Heat. Altså, den ja. er gritty og sånn. Nei, da, men jeg husker når jeg så The Dark Knight på kino, jeg hadde det kjempegøy. Men ja. når jeg har sett den igjen, så er det... Det jeg sliter mest med med Nolan sin Batman-film, er alle de her subplotter. Mm. Eh, og jeg skjønner i The Dark Knight at han har et poeng han vil gjøre med, med, med, med Two-Face, og med det her med å synke på, på jokeren sitt, synke til sitt nivå. da. Jeg skjønner men det, at du må ha med alle de tingene for å få fram det poenget, men samtidig kunne det ha blitt gjort litt mer elegant. Jeg føler det. Uh, og så synes jeg han Aaron Eckhart som spiller eh, Forferdelig spiller Two-Face. Mm eller Harvey Dent da, eh, veldig... District Attorney of Gotham City oh yes <laughs> eh, jeg synes, <laughs> jeg synes, han er en fryktelig skuespiller altså. ja, nei, jeg er ikke noe fan av han men altså, igjen, for, ikke, altså, Nolan har gjort noe egentlig ganske spesielt med, det, og det er vel uh, mildt sagt det beste Batman-filmene som er laget det er jo det, ja. uten tvil uh, jeg, mange sier at uh, Tim Burton sin eh, Batman er fortsatt den beste. Jeg så de når jeg vokste opp, ja. men jeg hadde ikke noe veld, veldig forhold til de da. Ikke heller, og jeg har i hvert fall ikke noe forhold til det nå, annet enn at jeg ikke synes det er verdens. Nei, <laughs> samme her. Men, eh, men, men, og, Joel Schumacher sine er jo, er jo skandaløse. Jeg vet det, de ga Batman Forever når jeg var liten. Ja, det jo, men, men, nå liksom, er jeg ikke liten. lenger Vi er ikke ti år lenger. Nei, vi er ikke Nei. Uh, sorry, altså. Men så, så mm. Nolan sine er helt greie, men ja. det er ikke noe jeg bygger livet mitt rundt, altså. Nei. Jeg Men jeg vet at det er veldig mange som elsker det, så, og det er fint. Bare fint, fint, det, ja, fint, det. Jeg klandrer ingen av dere, for jeg kan, jeg kan godt skjønne hva som appellerer. Helt klart. Uh, men for min egen del, det jeg setter pris på tegneseriefilmer, det, det jeg har satt pris på tegneseriefilmer de siste årene, har vært... Uh, Guillermo del Toro sin eh, take på Hellboy. Ja, og jeg hadde ingen forhold til Hellboy i tegneserie. Nei, men jeg har veldig lyst til å lese det. Ja, ja. Eh, og jeg, han, jeg, hører han har vært, det er vel de fire-fem første Hellboy Eh, bøkene han har dratt inspirasjon fra. Stemmer. Og de må jeg lese. Jeg har fått det anbefalt av folk. Jeg setter ja. pris på meninga til at det er good shit. Liksom. Ja, for det er, spesielt den første Hellboy-filmen mm. er, er, jo en perle av en film. Også. Ja, det altså. er det. Eh, og så den er veldig glad Jeg er veldig glad i uh, egentlig X-Men-filmen der. Ja, altså, spesielt Eineren og Tore ja, synes jeg funker veldig godt. Og, og, jeg må si, det, det, året der som jeg klagde på nå, der jeg så Green Lantern og Thor og mm. alt det, mm. jeg så en tegneseriefilm det året som, som, som som holdt faklene høyt, altså kvalitetsmessig, og det, det var X-Men First Class. Jeg synes den var bra. Jeg, altså, se noe sånn, se den etter du har kjempet deg gjennom Thor og Captain America. Eh, veldig solid, altså. Jeg likte mm, den veldig godt. Eh, var, I forhold til de var det, var det skikkelig bra saker, altså en annen Jeg liker faktisk Sam Raimi sin take på Spider-Man. Jeg syns de er veldig sjarmerende. Ja, for, veldig. Mm. Spesielt den mm. første, aller ja. første oppsummerer i hvert fall eh, tonen i de Tegneseriene jeg leste Når jeg var ung, de aller første Spider-Man Det var litt sånn sunny og litt trivelig Det var det, og så var det litt sånn bittersweet Ja, det var det Og, og, mm. og, og jeg synes Raimi fanger den tonen ja. helt perfekt Ja, jeg er helt enig så, så, så, Ikke så veldig fan av de de, Nei, i hvert fall ikke treeren. Men, men den første, ja, den første var veldig ålreit. Uh, men bortsett fra det, så nå har jeg vel egentlig nevnt det, sånn stort sett. Ja, det er, det er Hellboy og X-Men og, og, og, den første mm. Spider-Man. Men det må vel liksom, når du har en regissør som GM og Del så... Ja. Og, og, jeg håper virkelig han gjør den tredje Hellboy-filmen Ja Uh, eh, jeg håper det. Han sier at han må ha penger. ja, det penger blir dyrt det hvis det er, de har jo et manus. Ja, det er hvis det er episk. Ja, det er jo bare mm. for, å, å, få vår store helt Ron Perlman til å sitte gjennom, jeg vet da faen, mange ja, timer. Sånn fem, fire. fem. Men, men, hvis Joseph Gordon-Lewitt måtte gjennom tre timer med makeup daglig for å se litt ut som Bruce Willis. I looper, ja. Så kan du tenke deg og, sni, og, og, mange timer eh, Ron Perlman må gjennom for ja, Og bare sånn. treninger. Han ja. Eh, hadde trent jo noe jævlig for å få de her musklene. For veldig mye av det er faktisk ekte. <laughs> Kødder du? Nei, han, tre, han pumpa jævlig ja, galning. Altså. Men selvfølgelig, de, de, har jo gjort ja, ting der. Men han var i good shape han da han spilte Hellboy også. Altså. Ja. Mm. Det er kult, men um, Og nå eh, har han jo mye fri eh, og, og golfer mye og drikker sikkert en del etter sikkert coronas mye, og sånn. Så. Etter nok på mange italienske restauranter, vet du. Mm. Sånn, så. så. det er nok litt love handles nå som må vekk før han skal spille Hellboy igjen. Men, nei, no, men, men, ok, da har vi, vi snakket om det. Jeg vet jo hva jeg fant her om dagen. Eller her om dagen, det begynner faktisk å bli en stund siden nå. Men det er alltid relativt, sånn heter. Jeg var på Bokhus i Drangedal, og så sto denne her er kult, altså. Ja, veldig kult. Eh, og den skulle de ha 10 kroner for, og den er ganske strøken. Det er en hardback, jeg ser det klistermerket fra Outland her. Ganske strøken. 2,49 av den kostet på Outland, og de solgte den til meg for 10-15 kroner. Svart og kvitt Det er faktisk EC eh, e Comics. Eh, gode gamle EC Comics, liksom. Det her er et blast from the past. Altså. Ja, fair. Here are tales that will usher you into the hall. Fair. Ja, så, det, å, så å, kult, altså. så det her er rett og slett gode gamle skrekkfortellinger fra EC Comics. Det her er jo americana, rett og slett. Det her er ordentlig piece uh, americana. Sånn som Stephen King leste EC Comics når han vokste opp. Ja, det er sånn du ser eh, mm. 50-tallet òg. Mm. Eh, eh små gutter i, i, shorts som sitter eh, med et opprulla nummer av Weird Tales i baklomma, ikke mm. sant? Mm. Easy Comics, sånn som Salem's Lot. Vampyren ja. i Salem's Lot var veldig inspirert av vampyrer fra, fra Easy Comics, som King han leste da han var liten. Mm. Så den her var en veldig kul ting å finne. Jeg har satt og lest litt i den. Og mye av det er liksom, ja, ja, ja, det er jo noe cheese og alt det her, men det er bare, det er veldig klassisk amerikansk skrekk. Ikke altså. sant? Så hvis du er fan av sånne ting, så er det her verdt å sjekke ut. Det er veldig kult. hvis du, hvis du bryr deg litt om fortid og sånn, og historie, så, så ser du veldig mye amerikansk horror uh, inn, i, eh, inn i en is <laughs> i Det er kult. Det eh, er Veldig kult funn, det må jeg si. Mm. Nei, men uh, et par ting til. Nå, men jeg sa i begynnelsen at uh, vi skal holde det short and sweet. Ja, jeg, tenkte, her det, her, det her, kommer til å gå unna, men mm. vi hadde tydeligvis en del å si om tegneserier alligevel. Ja, og, og nå, eh, nå, skal jo jeg ut på en tegneseriereis igjen her med både Skalpt og American Vampire, og ikke minst uh, Lock and Key, som jeg gleder meg veldig ja, til. Uh, så, så, jeg har mye å glede meg til, og uh, jeg vil bare plugge en ting. Plugg i Jeg fikk i postkassa mi, ikke lest den ennå, um, men en, en, tegneserie som jeg sk skrevet av en av mine favorittregissører som jobber nå for tida, som heter J.T. Petty som eh, vi nevnte på horrorpodcasten, for de av dere som tar notater. <laughs> Han har resisjert uh, eh, The Burrowers, uh, kjempebra uh, western-slash-monsterfilm, mm. og Sandman og, og, Software Digging, blant annet. Kjempe, kjempekul resisjør og han har da skrevet en, en Weird West tegneserie, liten sak da, den så ikke veldig lang ut. Nei, tar, jeg har lest den. Ja. Jeg har lest den for litt siden. Ja, du er alltid foran meg på det greiene her, men den heter Bloody Chester. Ja. Og den får du kjøpt på Amazon. Mm. Eh, den ser altså så kul ut. Eh, så den, eh, ja, nei, men altså, jeg, jeg hadde det så gøy med den. Og det, den var alt for kort. Det er det eneste minuset med den. Ikke sant? Og den minner veldig om hvis du har sett en film som heter Dirty Little Billy. Ja, herregud, det mm. er jo en av favorittwesternfilmene ja, med, med Pollard. Altså, det som er greia er at det, det, det snakker Petty om jeg så et intervju med han han som har snakket om Bloody Chester. Han som han sa at en ting med de her Volve-mennene, de her, eh, det var at de var veldig ofte veldig unge. Altså sånn som Billy the Kid, for eksempel. Han var jo en punk, han var en ung fyr. Mm. Eh, liksom, som hadde mye sinne og, og fikk tak i et våpen, ikke sant? <laughs> ikke sant? Ja, og det, det, det, er Bloody Chester. Angry Young Man. Angry Young Man, rett og slett. Ja. Så, så, Chester som blir sendt i, eh, i, i den tegneserien av Bloody Chester, så, så er han en sånn fyr som, som, som som har mye sinne, og som er, blir veldig dårlig behandla. Sånn, som blir plukka opp av en jernbanemann, og så sender han til en uh, liten by og sier at uh, 'brenn ned den byen for meg'. Jernbanen skal gå gjennom her. Kult. Og så er det visst en pest uh, i den byen. da og så er det alt som skjer i den byen, mens Chester er der for å brenne den ned. Og det, det er litt sånn horrorelementer og sånn, som du sier, weird western. da så, så, det er fin companion piece, sånn som Håken og alt mulig sånn. det, det, Nei, den, um, den, vil jeg bare plugge. Så ja, det var, plugg, det. Den likte den veldig godt. Eh, Bloody Chester av JT Petty. Mm. Nei, men eh, nå har vi snakket om uh, Preacher til Garth Ennis, vi har snakket om uh, Lock and Key til Joe Hill, vi har snakket om The Walking Dead til Kirkman, vi har snakket om uh, Transmetropolitan av Warren Ellis. Jeg Hellblazer. Og Batman Year One av Frank Miller. Og... Mm. Vi har snakket om mye rart. Ja. Alt bortsett fra Donald Duck. Som jeg aldri leste noe særlig av. Eh, jeg likte DuckTales veldig godt. Ja. Veldig glad i DuckTales. Yes. Mm. Det er liksom det, men uh, det, var, det, her har vært veldig trivelig. Jeg har meg. Ålreit. Jeg håper noen andre synes det var ålreit. Ja, eh, og, og, og, kanskje til og med noen av dere har oppdaget noe. det skal jeg sjekke ut. Så det, det er jo det vi håper på bestandig, at, at, at, noen, at noen mm. faktisk det er kult, det skal jeg bestille, og det skal jeg sjekke ut for det. Mm. Det er jo, målet med det her er jo å spre ordet. Ja, det er helt klart. Det er jo det. Mm. Og det er jo bare å sitte og prate og ha det koselig, selvfølgelig, men... Eh, men en annen eh, fan, vet du noe, jeg, vi var alltid litt sånn fan av sånne anime, sånne manga-ting og sånne Sånn som Akira og sånne ting. Og det er en tegneserie... Ja, manga er vel bladformen, ikke? Ja, ja, stemmer. Mm, men, anime er filmen. Jeg har veldig lyst til å få tak i den her, og er den helt redd da. Eh, Ryan, Ryan, Johnson var veldig inspirert av en av de, han som har skrevet Akira. Jeg, men jeg kan ikke huske Jeg vet hva du mener, ja. det er om det her, de her ungene som har sånn telekinetiske evner ja, eller krefter, ikke sant? Ja, stemmer. Så jeg prøver å få tak i den nå, men den er et grisedyr, så jeg må kjøpe en sånn used den men det, eh, Ja, for den er ikke filmatisert, den det er manga, det er bladform, ikke sant? Ja, men manga er vel akkurat som Disney. Ja, det er jo et, det er et, det er et, et merke, men, eh, men eh, mm. Men mm. når du da kjøper en, en blad, så kjøper du en manga. Ja, mens en mm. film er en anime, ja, sånn som jeg har blitt Men i hvert fall den, den, tegneserien der skal jeg prøve å få tak i. Skal mm. heller snakke om den i et annet podcast. Og, og, hvis definisjonen min var helt off nå, så send en e-mail. Ja, ja. Regner ikke med å få en, men... Så. Eh, Nei, men sånn er det. Men, men, i hvert fall takk for at dere har hørt på, og jeg, på Twitter så er jeg at jan-dale. Eh, ja, jeg er vel... Eh, og jeg er på Twitter, Du er Lloyd-84. Jeg eh, er kanskje det. Du er det. Jeg får ta deg for god fisk. Ja. Lloyd 84. Mm. Og jeg er Jan Dale, og så kan dere følge oss på eh, Twitter på um, at matinépodcast, matiné med to e, og så kan dere like oss på Facebook, og så må dere sjekke innom på tøbleren vår hvis ikke dere har uh, hvis ikke dere har uh, en uh, podcast-app på smarttelefonen deres, så kan dere gå rett inn og høre podcaster der. Så hjertelig takk for at dere hører på Martinet-podcast. Ja, takk for oss. Det har vært veldig trivelig, ja. Ja, eh, jeg er Jan Kristoffer Dahler Jeg er Knut André Dahler Takk for nå.